Antras skirsnis. Prisartinės prie angaus jis nusilenkė. Grafė, tarė jis, aš dar kartą jūsų atsiprašau ir tikiuosi, kad man nejausite pagėžus dėl to, kas įvyko. Ne, mielas vampa, atsakė grafas. Jūs mokate taip gražiai taisyti savo klaidas, jog norisi jums padėkoti, kad jas padarėte. Ponai, toliau kalbėjo vadas, atsigręžęs į jaunuolius. Galbūt mano kvietimas jums netrodys per daug viliuojantis – Bet jeigu kada sumanytumėte dar kartą mane aplankyti, aš džiaugčiausi jūs matydamas, nors ir kažin kur būčiau. Francas ir Alberas nusilenkė. Grafas išėjo pirmutinis, paskui jį Alberas, Francas delsi. Jūsų malonybė norite mane kažko paklausti? Tarė šipsaudamasis vampa. Prisipažįstu taip, atsakė Francas. Norėčiau sužinoti, kokią knygą skaitėte su tokiu susidomėjimu, kai mes atvykome. Cezario komentarus, atsakė plėšikas. Tai mėgstamiausia mano knyga. Kur jūs, Francai? paklausė Alberas. Čia, čia, ateinu, atsakė Francas. Jis taip pat išlindo pro angą. Jie žengė keletą žingsnių. Atsiprašau, tarė Alberas grįždamas atgal. Leisite? Jis užsidegė cigarą nuo vampos fakelo. O dabar, grafė, tarė jis, paspauskime, aš labai norėčiau praleisti likusi laiką pas kunigaištį Bračaną. Jie rado savo karietą toje pat vietoje, kur buvo palikę. Grafas pasakė Ali kažką arabiškai ir arkliai pasileido kiek įkabindami. Lygiai antrą valandą draugai įėjo į šokių salę. Jų pasirodymas sukėlė sensaciją, kadangi jie įėjo dviese, tuoj pat buvo liautasi nerimauti dėl Albero. Grafienė, tarė Vikontas de Morseras, prieės prie grafienės G. Vakar jūs buvote tokia maloni, kad pažadėjote man galopą. Aš vėlokai primenu mielą jūsų pažadą, bet mano draugas, kuris, kaip žinote, teisingas žmogus, patvirtins, jog tai ne mano kalti. Kadangi tuo metu užgrojo muziką, Alberas apkabinės grafienės liemenį dingo su ja šokėjų sukūryje. Tuo tarpu Francas galvojo, kodėl krūptelėjo grafas Montekristas, kai jam norum nenorum teko paduoti Alberui ranką. Antras skyrius. Pasimatymas. Kitą dieną vos išlipęs iš lovos, Alberas pirmiausia pasiūlė Francui aplankyti grafą. Jis jau buvo dėkojęs jam atsisveikindamas, bet jautė, kad grafo padaryta paslauga verta didesnės padėkos. Francas, kuris grafu žavėjus ir jo bijojo, nulidėjo Alberą. Jie buvo įvesti į svetainę. Po valandėlės pasirodė grafas. Ponas grafe, tarė Alberas eidamas prie jo. Leiskite man šiandien pakartoti tai, ką nepakankamai aiškiai išreiškiau vakar. Aš niekada neužmiršiu, kokiamis aplinkybėmis atėjote man į pagalbą. Ir visada atsiminsiu, kad jūs man išgelbėjote gyvybę arba padarėte kažką panašaus. Mielas kaimynė, juokdamasis atsakė grafas. Jūs perdedate mano paslaugą. Sutaupiau jums maždaug 20 tūkstančių frankų kelioniais biudžeto, štai ir viskas. Matote, kad apie tai neverta kalbėti bet leiskite man pareikšti jums savo susižavėjimą, jūs laikyteis puikiai. Kas man buvo belikė daryti grafę, tarė Alberas. Aš įsivaizdavau, kad susikivirčijau ir dabar manęs laukia dvikova. Norėjau parodyti tiems plėšikams, kad nors visose šalyse kaunamasi dvikovoje, bet tik prancūzai kaunasi juokdamiesi. Vis dėlto šitai niekiek nemažina mano dėkingumo jums, ir aš atėjau paklausti, ar negalėčiau pats – arba per savo draugus būti jums kuo nors naudingas. Mano tėvas, grafas de Morseras, yra ispanų kilmiais. Jis turi didelę įtaką ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje. Noriu jūs patikinti, kad aš ir visi, kurie mane myli, nieko jums nepagailėsime. Turiu prisipažinti, ponas de Morserai, atsakė grafas, kad aš laukiau šio jūsų pasiūlymo ir iš viso širdies jį priimu. Aš ir pats norėjau prašyti jūs dideliais paslaugaus. Kokios? Niekad nesu buvęs Paryžiuje, visai nepažįstu Paryžiaus. Nejaugi, sušuko Alberas. Kaip galėjote gyventi nematęs Paryžiaus? Tai neįtikėtina. Ir vis dėlto taip yra. Bet kaip ir jūs, aš manau, kad metas man susipažinti su kultūringojo pasaulio sostinė. Aš jums dar daugiau pasakysiu. Gal jau seniai būčiau įsirengęs į šią kelionę, jei būčiau pažinojęs ką nors, kas būtų galėjęs mane įvesti į Paryžiaus aukštuomenę – kur neturiu jokių ryšių. Šitokį žmogų kaip jūs, sušuko Alberas. Jūs labai malonus, bet kadangi aš neturiu kitų privalumų, tik galimybę kaip milijonierius varžyti su ponu Aguado arba su ponu Rothschildu, ir vyksiu į Paryžių ne biržoje spekuliuoti, ta aplinkybė mane ir sulaikė. Tačiau jūsų pasiūlymas mane drąsina. Ar jūs, brangus ponė Demorserai, Tariant šiuos žodžius, keista šypsena šmeikštelėjo grafo lūpose. Sutinkate? Jei aš atvažiuosiu į Prancūziją atidaryti man duris tos visuomeniais, kuriai aš būsiu toks pat svetimas kaip Horonas ar Kochinchinas. Ak, aš su didžiausiu džiaugsmu ir iš viso širdies grafė, atsakė Alberas. Ir tuo mieliau, brangus Francai, prašau iš manęs nesijuokti – kad mane kviečia į Paryžių laišku, kurį gavau kaip tik šį rytą ir kuriame kalbama apie labai gerą partiją. Ji mane surištų su malonė šeima, turinčia Paryžiaus aukštuomenėje kuo puikiausių ryšių. Tai jūs vedate? Šipsaudamasis paklausė Francas. Dievaži taip. Taigi, kai grįšite į Paryžių, aš jau būsiu vedęs ir galbūt šeimos tėvas. Turint galvoje įgimtą mano solidumą, šitai man labai tiks. Šiaip ar taip grafė kartoju, aš ir mano artimieji jums atsidavę ir kūnų, ir sielą. Sutinku, tarė grafas, ir drįstu jums pareikšti, kad tik to man ir reikėjo norint įgyvendinti sumanimus, apie kuriuos jau seniai galvoju. Francas niekimirkos nebejoju, kad sumanimai bus tie patys, apie kuriuos grafas buvo prasitaręs Montekristo oloje – ir jis įdėmiai pažvelgė į grafą, mėgindamas iš jo veidų skaityti ką nors apie tuos sumanimus, skatinančius jį vykti į Paryžių. Bet buvo nelengva prasiskverbti šio žmogaus sielą, nes ją sleipė mandagi šypsena. Bet grafė, tarė Alberas sužavėtas, kad jam teks įvesti į Paryžiaus aukštuomenę tokį originalą kaip Montekristas. Galbūt jūsų sumanimai panašūs į tuos, kurie ateina į galvą tik keliaujant ir tikrovėje pūstelėjus vėjų įsisklaido. Ne. Iš tiesų, aš noriu pabuvoti Paryžiuje. Man net būtinai reikia ten nuvykti, atsakė grafas. Kada? O kada jūs ten būsite? Aš, atsakė Alberas, ogi po kokių dviejų, daugiausia po trijų savaičių. Žodžiu, po tiek laiko, kiek užtruks kelionė. Na, tarė grafas, duodu jums tris mėnesius. Matote, aš nešykštus. Ir po trijų mėnesių jūs būsite pas mane? Džiaugsmingai sušuko Alberas. Ar norite, kad paskirtume tikslę mūsų pasimatymo dieną ir valandą? Paklausė grafas. Įspėju jūs, kad aš nepaprastai punktualus. Dieną ir valandą? Nudžiugo Alberas, puiku. To jau pažiūrėsim. Grafas siekė kalendoriaus kabančio netoli veidrodžių. Šiandien vasario 21-oji, tar jis ir pažiūrėjo į laikrodį. Dabar pusė 11. Ar sutinkate laukti manęs gegužės 21-ąją pusė 11 ryto? Puiku, sušuko Alberas, pusryčiai bus ant stalo. O kur jūs gyvenate? Helderio gatvėje 27. Vienas gyvenate viengongiškai, aš jūsų nevaržysiu. Gyvenu savo tėvo namuose, bet atskirame pastate kieme. Puiku. Grafas išsėjami užrašų knygutę ir užsirašė. Helderio gatvė, numeris 27, gegužės 21 dieną, pusė 11 ryto. Taigi, tar jis kiždamasis knygutę į kišenę, nesirūpinkite, aš būsiu tikslus kaip jūsų laikrodžio rodyklis. Ar aš dar pamatysiu jūs prieš išvažiuodamas, paklausė Alberas. Žiūrint, kada išvažiuosite. Išvažiuoju rytoj 5 valandą vakaro. Tuomet jau dabar su jumis atsisveikinu. Turiu reikalą Neapolyje ir grįšiu ne anksčiau kaip šeštadienio vakarą ar sekmadienio rytą. Jūs taip pat išvažiuojate, barone, paklausė jis Fransą. Taip, į Prancūziją. Ne, į Veneciją. Aš būsiu Italijoje dar metus ar dviejus. Tai mes nepasimatysime Paryžiuje? Bijau, kad neturėsiu tos garbės. Na, ponai, tuomet laimingos kelionys, tarė grafas, duodamas ranką Francui ir Alberui. Pirmą kartą Francas palėtė šitų žmogaus ranką. Jis nejučiom krūptelėjo, ranka buvo šalta kaip lavonų. Vadinasi, sutarta, tarė Alberas. Jūs davėte žodį Helderio gatvį 27, gegužės 21, pusė 11 ryto. Po to jaunuolį nusilenkė ir išėjo. Kas jums? paklausė Alberas Franca, kai jie grįžo į savo kambarį. Jūs toks susirūpinęs? Taip atsakė Francas. Turiu prisipažinti, kad grafas man atrodo nepaprastai keistas žmogus ir mane gazdina tas pasimatymas, kurį jis jums paskyrė Paryžiuje. Tas pasimatymas? Jūs gazdina? Turbūt iš proto įsikraustėte, mielas Francai, sušuko Alberas. Nieko nepadarysi, tarė Francas. Gal ir įsikraušiau iš proto, bet taip yra. Klausykite, toliau kalbėjo Alberas. Aš labai džiaugiuosi, kad man pasitaikė proga pareikšti jums savo nuomonę. Seniai matau, kad jūs jaučiate priešiškumą grafui, o jis priešingai mums visuomet buvo nepaprastai malonus. Ar ką nors turite prieš jį? Galbūt. Buvote su juo kada nors anksčiau susitikęs? Taip. Kur? Ar pažadate niekam nei žodžio neprasitarti, ką jums papasakosiu? Pažadu. Garbiai žodis? Garbiai žodis. Gerai, tuomet klausykitės. Francis papasakojo Alberoj apie savo išvyką į Montekristo salą ir apie tai, kaip jis sutiko ten būrį kontrabandininkų ir tarp jų du korsikus plėšikus. Jis smulkiai papasakojo, kokį pasakišką vaišingumą parodė jam grafą savo oloje iš tūkstančio ir vienos nakties. Papasakojo apie vakarienę, hašišą, statulas, apie tai, ką jis sapnavo ir ką matė tikrovėje, ir kaip ryta beliko tik mažutė jachta horizonte plaukianti į Portovekiją. Paskui jis perėjo prie Romos, papasakojo apie naktį koliziejuje, apie tai, kad nugirdo grafų ir vampos pokalbį, kai grafas pažadėjo išrūpinti, kad būtų atidėta Pepinų mirties bausmė. Ta pažada, kaip mūsų skaitytojai žino, jis ištesėjo. Pagaliau Francas priejo paskutinės nakties nuotykį, papasakojo, į kokią keblę padėtį jis pateko, pamatęs, kad jam trūksta iki reikalaujamų sumos 700 piastrų. Ir kaip jam dingtelėjo mintis kreiptis į grafą, ir štai išdava tokia laiminga ir efektinga atomazga. Alberas klausėsi Fransų nepaprastai susidomėjęs. Na, tari jis, kai draugas baigi, ką jūs čia matote smerktina? Grafas mėgsta keliauti, jis turtingas, turi nuo savo jachtą. Nuvažiuokite į Portsmutą arba Southamptoną ir įsitikinsite, kad uostas prigrūstas jachtų priklausančių turtingiems anglams, besimėgaujantiems tokią pat prabangą. Kad visada turėtų prieglobstį, kad nereikėtų maitintis bijorių maistu, kuriuo mes nuodijamės, aš jau keturi mėnesiai, o jūs jau ketveri metai, kad nereikėtų gulėti išlykščiuose lovose, kuriuose neįmanoma užmigti, jis įsiruošė būstą Montekristo saloje. Įsiruošęs ėmi būkštauti, kad Toskanos vyriausybė jo neatimtų ir nežūtų jo išlaidos. Tuomet jis nusipirko salą ir pasivadino jaus vardu. Mielasis, pasirauskite atmintyje ir pasakykite, ar maža jūsų pažįstamų pasivadino vardais vietovių, kurios niekada jiems nepriklausė. O Korsikos plėšikai, kurie priklausė jau svitai, tari Francas. Kasgi čia nuostabaus? Jūs puikiai žinote, kad Korsikos plėšikai ne vagys, o bėgliai, kuriuos kraujo kerštas išvijo iš gimtojo miesto ar kaimų. Būnant jų draugijoje, jūsų garbė nenukentės. O aš pareikščiau, kad jei kada nors man teks būti Korsikoje, prieš prisistatydamas gubernatoriui ar prefektui paprašysiu supažindinti mane su Kolombos plėšikais, jeigu tik pavyks juos rasti. Man jie atrodo žavus. O vampa ir jo gauja, prieštaravo Francas, čia jau tikri plėšikai, kurie tik plėšia. Manau, kad to neneiksite. Ką pasakysite apie grafų įtaką tokiems žmonėms? Pasakysiu, mano mielas, kad jeigu šiai įtakai aš turiu būti dėkingas už savo gyvybę, tai man nedara per daug priekabiauti. Todėl neketinu kaip jūs dėl to kaltinti grafą. Aš atleidžiu mūsų kaimynui už tai, nes jis, kad ir neišgelbėjo man gyvybės, šitai tvirtindamas galbūt perdėčiau, bet sutaupė 4000 piastrų mūsų pinigais nedaugiau nemažiau kaip 24 tūkstančiai frankų. Šitokia suma Prancūzijoje vargu ar mane įkainuotų. O tai rodo, pridūrė juokdamasis Alberas, kad savo tėvynėje pranašu nebūsi. Beje, o kur grafų tėvynė? Kokia jo gimtoji kalba? Kokie jo pragyvenimo šaltiniai? Iš kur tie pasakiški turtai? Kokia buvo pirmoji paslaptingo nežinomo jo gyvenimo pusė? kuri meta ant antrosios pusės niūrų mizantropijos šešėlį. Štai, ką jumis dėtas, aš pasistengčiau sužinoti. Mielas Francai, atsakė Alberas, kai gavote mano laišką ir pamatėte, kad mums reikia grafo paramos, jūs nuėjote ir jam pasakėte. Mano draugas Alberas de Morseras pavojuje, padėkite jį išgelbėti. Taip? Taip. Ar grafas paklausė jūs, kas per vienas tas Alberas de Morseras? iš kur kilęs jo vardas, iš kur gavo turtą, kokie jo pragyvenimo šaltiniai, kur jo teivyniai, kur jis gimęs. Sakykite, ar jis viso to jūs klausi? Ne, prisipažįstu, neklausi. Jis atvažiavo štai ir viskas. Jis ištraukė mane iš pono vampos nagų, kur, nors kaip jūs sakote nepaprastai laisvai elgiausi, iš tikrųjų jaučiausi bjauriai. Ir kai už tokią paslaugą jis prašo mane padaryti, kas visada daroma kiekvienam rusų ar italų kunigaišiui atvykusiam į Paryžių, prašo supažindinti jį su Paryžiaus aukštuomenė, jūs norėtumėte, kad aš nesutikčiau to padaryti. Gana, Francai, jūs įsikraustite iš proto. Reikia pripažinti, kad šį kartą, kaip niekada anksčiau, Alberas savo logiką nugalėjo Francą. Darykite, kaip norite, mielas Vikonte, atsidusęs atsakė Fransas. Visa, ką jūs sakote, labai įtikima, ir vis dėlto grafas Montekristas keistas žmogus. Grafas Montekristas filantropas. Jis nepasakė jums, kokiu tikslu važiuoja į Paryžių. Taigi jis vyksta norėdamas gauti Montiono premiją. Ir jeigu jam reikės mano balso ir paramos to menko žmogelio, nuo kurio priklauso jos paskirimas, pirmąjį aš jam duosiu, o už antrąjį laiduosiu. Tuo, bičiuli, baigsime savo pokalbį ir seisime prie stalo, o paskui važiuosime paskutinį kartą žvilgtelėti į Švento Petro baziliką. Buvo padaryta taip, kaip sakė Alberas, ir kitą dieną penktą valandą po pietų draugai įsiskyrė. Alberas de Morseras grįžo į Paryžių, o Francas Depinė išvažiavo dviem savaitėms į Veneciją. Bet Alberas labai bijojo, kad jo svečias neužmirštų sutarto pasimatymų, Todėl, seisdamas į karietą, paprašė tarną perduoti grafui Montekristui vizitinę kortelę, kurioje po žodžių Vikontas Alberas Damurseras pieštuku parašė. Gegužės 21 dieną, pusė 11 ryto, Helderio gatvėj, numeris 27. Trečias skyrius. Svečiai. Helderio gatvės name, kur Alberas de Morseras dar Romoje buvo paskyręs grafui Montekristui pasimatymą, Gegužės 21 rytą buvo ruošiamasi tenkamai priimti svečią. Alberas de Morseras gyveno atskirame pastate didžiulio kiemų kampe priešai sandėlius. Tik du pastato langai buvo į gatvę, kiti trys į kiemą, o dar du į sodą. Tarp kiemų ir sodo stovėjo erdvus ir paikus grafų ir grafieniais de Morserų namas, pastatytas neskoningo imperijos laikų stiliumi. Palei gatvę per visą grafų žemę ėjo tvora apvainikuota vazomis su gėlėmis, vidury su dideliais paauksuotų iečių vartais paradiniam įvažiavimui. Pro mažus vartelius greta vartininko patalpos vaikščiodavo tarnai ir šeimininkai, kai išeidavo arba grįždavo pėsti. Parenkant Alberui gyventi atskirą pastatą buvo jaučiamas švelnus motinos apdairomas. Ji nenorėjo nuo sunaus atsiskirti bet suprato, kad Vikonto metų jaunuoliui reikia visiškos laisvės. Antra vertus, čia reiškėsi ir blaivus Vikonto egoizmas. Jaunuolis mėgo laisvą tuščią gyvenimą, kurį gyvena turtingų tėvų sūnus ir kurį tėvai jam auksino it paukščių narvą. Pro langus, kurie buvo į gatvę, Alberas galėdavo stebėti išorinį pasaulį. Juk jauniems žmonėms būtina, kad jų horizonte visada šmeikščiotų gražutės moterys, nors tas horizontas viso labo būtų tik gatvį. Paskui, jeigu objektas būdavo vertas rimčiau ištirti, Alberas de Morseras galėdavo išeiti pro duris panašias į vartelius greta vartininkų patalpaus. Jas reikia atskirai paminėti. Rodys tas duris visi užmiršo nuo tada, kai buvo pastatytas namas ir apleido visam laikui. Jos buvo tokios nepastebimos ir apdulkėjusios. Bet jų spyna ir vyrai rūpestingai ištepti liudijo, kad jomis dažnai ir paslaptingai naudojamasi. Tos slaptos dureliais konkuravo su dviejomis kitomis durėmis ir šaipėsi iš vartininko, išvengdamus budriaus jo akies ir atsidarydamus it ola iš tūkstančių ir vienos nakties, it stebuklingasis alibabaus sezamas, ištarus du ar tris kabalistinius žodžius – neapsakomai švelniu balseliu, arba kaip sutarta pabeldus pačiais ploniausiais pirščiukais pasaulyje. Tos durys buvo į erdvų ir tylų koridorių, kuris atstojo prieš kambarį ir kurio dešinėje buvo Albero valgomasi su langais į kiemą, o kairėje maža svetainė su langais į sodą. Sužėlė krūmai ir vijokliniai augalai įsiskleidė lyg vėduokliai prieš langus, slėpė nuo nekuklių žvilgsnių tų dviejų kambarių vidų vienintelių kambarių, į kuriuos buvo galima žvilgtelėti iš kiemų ir iš sodo, nes jie buvo apatinėme aukšte. Antrame aukšte buvo tokie pat du kambariai ir dar trečias viršum koridoriaus. Tai buvo svetainiai, miegamasis ir buduaras. Apatinių aukšto svetainį panešėjo į alžyrišką sofų kambarį ir buvo skirta rūkoriams. Antrų aukštų buduaras susisiekė su miegamuoju ir slaptos durelės iš jo ėjo tiesiai į laiptus. Žodžiu buvo imtasi visų atsargumo priemonių. Trečiame aukšte buvo erdvi studija, primenanti iš dalies dailininko atelje, iš dalies dendžio užgaidas. Ten buvo sukrauti vienas ant kito ir suversti į krūvą įvairiausi albero daiktai, medžiokliai sragai, kontrabausai, fleitos, visas orkestras – nes vienu metu Alberas, jeigu nejauti potraukio prie muzikos, tai ją mėgo. Molbertai, paletais, sausi dažai, nes muzikos mėgėjas netrukus ėmė dėtis dailininku. Be to rapyros, bokso pirštinės, espadronai ir visokiausios lasdos nes sekdamas aukštuomenės jaunimo tradicijomis, būdingomis tai epochai, apie kurią pasakojame, Alberas de Morseras daug labiau negu muzika ir tapyba domėjusi trimis menais aukštuomenys liūto auklėjimo viršūnę, fektavimu, boksu ir manipuliavimu lasda ir iš eilės priiminėjo į šį kambarį skirtą įvairioms fizinėms pratyboms Grizie, Kuksa ir Šarlį Lebušė. Kita šio kambario baldų dalį sudarė senus Pranciškaus pirmojo laikų skrynios, pilnos kiniškų porcelianų, japoniškų vazų, Luko Delerobijos fajanso ir Bernaro de Palisi lėkščių, senovinių kreislų, kuriuose galbūt sėdėjo Henrikas IV arba Siuly, Liudvikas XIII arba Rišelyje, nes du iš šitų kreislų papuoštų išdrožinėtų herbo, kur žydrame fone švitėjo trys prancūzijos lelijos, apvainikuotos karališku vainiku – be abejo buvo atėję iš Luvro sandėlių arba bent iš kokių nors karališkųjų rūmų. Ant tų tamsių sunkių kryslų buvo netvarkingai išmėtyti brangus ryškių spalvų audeklai, prisigėrę Persijos saulės arba nučiupinėti Kalkutos ar Šandarnegoro moterų pirštų. Kuriam galui čia mėtėsi tie audeklai, niekas nebūtų galėjęs pasakyti. Džiugindami akis, jie laukė, kada bus naudojami, bet kur jos naudoti nežinojo net jų savininkas, ir kol kas kambarys tviskėjo nuo jų žėrinčio aukso ir šilko. Pačiame centre stovėjo rausvo medžio rolė ir blanšė pagamintas rojalis. Savų dydžių tinkas mūsų liliputinėms svetainėms, bet vis dėlto talpinas ankštose ir skambiose savo gelmėse visą orkestrą ir aimanuojas nuo Bethoveno, Weberio, Mozarto, Haidno, Gretry ir Porporos šedevrų naštos. Ir visur ant sienų, viršum durų, ant lubų, špagus, durklai, peiliai, vėzdai, kirviai, šarvai – pauksuoti, pajuodinti, išrantyti. Herbarai, mineralų luitai, paukščių iškamšus, įskėtusius nejudamam skridimui ugnies spalvaus sparnus ir visam laikui įžiojusios snapus. Savaime aišku, tą kambarį Alberas labiausiai mėgo. Vis dėlto pasimatymo dieną Alberas su rytmetiniais drabužiais įsitaisi mažojoje pirmo aukšto svetainėje – Ant stalų prieš minkštą sofą olandiškų fajansų puodeliuose buvo išdėstyta visų žinomų rūšių tabako, pradedant Peterburgo geltonuoju ir baigiant Sinajus juoduoju. Čia buvo ir Marylando, ir Porto Riko. Šalia jų kvapaus medžių dėžėse pagal ilgumą ir rūšį buvo išdėlioti purosai, regalijos, havanos ir manilos. Be to atviroje spintoje buvo vokiškų pypkių kolekcija – rinkinys pipkiakočių su gintariniais kandikliais papuoštų koralais, taip pat rinkinys šaldomų pypkių inkrustuotų auksu su ilgais tymo vamsdelį susirangiusiais it gyvatės. Visi tie įtaisai laukė, kada rukūriai juos paniekins ar pagirs. Alberas pats rūpinosi šiaus simetriniais netvarkaus sutvarkymu – Juk nudieniai svečiai po gerų pusryčių ir puoduko kavos mėgsta susikaupę žiūrėti pro dūmus įmantriomis spiralėmis kylančius į lubas. Be 15 minučių 10 įėjo kamerdineris. Neskaitant 15-mečio grumo Džonio, kalbančių tik angliškai, jis buvo vienintelis demorsero tarnas. Savaime suprantama, paprastomis dienomis Alberas naudodavosi savo tėvų vyrėjo paslaugomis – o iškilmingais atvejais prireikdavo ir tėvo Liokajaus. Kamerdineris buvo vardu Žermenas. Juo jaunasis ponas visiškai pasitikėdavo. Įėjęs jis padėjo ant stalo pluoštą laikraščių ir padavė Alberui paketą laiškų. Alberas perbėgo juos įsiblaškiusių žvilgsnių, įsirinko porą iškvepintų vokų užrašytų dailė rašyseną, atlišė juos ir gana įdėmiai perskaitė. Kaip gauti šie laiškai, paklausė jis. Vienas paštu, o kitą atnešė ponios Danglar kamerdineris. Liepkite pranešti poniai Danglar, kad aš priimu kvietimą į jos ložę. Palaukite. Paskui nuvažiuokite pas Rozą, pasakykite jai, kad po operos ją aplankysiu ir nuveškite šešis butelius geriausių vynų – Kipro, Chereso ir Malagos ir statinaitę Ostendais Austrių. Austres paimkite iš borelio ir neužmirškite pasakyti, kad čia man. Kurią valandai sakysite paduoti pusryčius? Kelinta dabar valanda? Be 15.10. Duokite lygiai pusę 11. Debrė galbūt skubiais į ministeriją, be to, Alberas dirstelėjo į užrašų knygutę, taip susitariu su grafu. Gegužės 21 pusę 11 ir nors aš nelabai tikiu jo pažadu, noriu būti punktualus. Beje, ar ponė grafienė atsikėlusi? Jei ponas Vikondas pageidauja, eisiu sužinoti. Gerai, paprašykite ją dėžiais likerio, mano jo nepilna. Pasakykite, kad aplankysiu ją trečią valandą ir prašau leidimo supažindinti su vienu žmogumi. Kamerdineriui išėjus Alberas griuvo ant sofos, įskleidė laikrašius, pažiūrėjo į teatrų repertuarą, susiraukė, pamatęs, kad eina opera, o ne baletas – Beržiai paieškojo skelbimų skyriuje naujos dantų pastos, apie kurią buvo girdėjęs, numetė vieną po kito visus tris populiariausius Paryžiaus laikraščius ir tęsiamai nusižiovavęs burptelėjo. Iš tikrųjų laikrašiai kasdien darosi vis nuobodesnė. Tuo laiku prie vartų sustojo lengvas ekipažas ir po valandėlės kamerdineris pranešė atvykus poną Liusieną Debre. Tylėdamas be šypsinos, beveik oficialios išvaizdos, Į kambarį įėjo aukštas šviesiaplaukis jaunuolis, išbliškęs, pilkų, savimi pasitikinčių akių, išdidžiai sučiauptom siaurom lūpom, apsivilkęs mėlynų fraku su kaltinėmis auksų sagomis, pasirišęs baltą kaklaraištį su kabančiu ant šilkiniais pineliais vėžiniu monokliu, kurį jam įtempus antakio ir skruostraumenis retkaršys pavykdavo įsistatyti į dešinę akį. Sveikas, Liusienai, tarė Alberas. Jūs man siaubą keliate nepaprastų savo punktualumu. Aš jūsų laukiau paskutinio, o jūs atvykstate be penkių minučių dešimtą. Pusryčiai numatyti tik pusę vienuoliktus. Nuostabu. Ar tik nesugriuvo ministro kabinetas? Ne, brangusis, atsakė jaunuolis, patogiai sitaisydamas ant sofos. Galite būti ramus. Mes amžinai sviruojame, bet niekad nesugriūname. Ir aš pradedu manyti, jog daromės nepakeičiami, nekalbant jau apie tai, kad pusisalio reikalai visiškai sustiprins mūsų padėtį. Ak taip, jūs vejate iš Ispanijos Doną Karlą? Nieko panašaus, brangusis, nepainiukite. Mes jį pergabename šiapų sienus ir siūlome jam karališką svetingumą buržė. Buržė? Taip, velniai griebtų, jam nėra kaus kūstis. Buržas Karolio septintojo sostinė. Kaip, nežinojote? Nuo vakar dienos tą žino visas Paryžius, o užvakar šis gandas prasiskverbė į biržą. Danglaras, nesuprantu, kokiu būdu šitas žmogus sužino visas naujienas tuo pačiu metu kaip ir mes, padarė operaciją su kylančiomis akcijomis ir pelnė milijoną. O jūs, kaip matau, naują kaspinėlį. Ant jūsų sakties žydra juostelį, kurios pirma nebuvo. Taip, man atsinti Karlių trečiojo žvaigždę, nerūpestingai atsakė Debre. Nesidėkite abejingas, prisipažinkite, kad buvo malonu ją gauti. Dievaži labai malonu. Žvaigždė puikiai tinka prie juodo užsekto frako ir papildo tualetą elegantišką. Ir daraisi panašus į Velso princą arba į Reichštato hercogą, šipsaudamasis tarė Morseras. Štai kodėl aš ir atvykau pas jūs taip anksti, mielas Alberai. Todėl, kad gavote Karolio trečiojo žvaigždę ir norėjote pranešti man tą malonę naujieną. Ne, ne todėl. Aš praleidau visą naktį siūsdamas laiškus. 25 diplomatiniais telegramos. Grįžau namo švintant ir norėjau numikti, bet man ėmė skaudėti galvą. Tuomet atsikėliau ir nusprendžiau pasijudinėti. Bolonės miške pajutau nuobodulį ir alkį. Tie du pojūčiai vienas kitam priešiški ir retai rodusi draugė. Bet šį kartą jie susivienijo prieš mane, sudarydami lyg ir karalistų respublikonų sąjungą. Tada prisiminiau, kad šį ryt puotaujame pas jūs ir štai aš čia. Aš alkanas, pavalgydinkite mane. Man nuobodu, palinksminkite mane. Tai mano kaip šeimininkų pareiga, mielas bičiuli, tarė Alberas skambučiu kviesdamas kamerdinerį. Olijus Jenas tuo tarpu savo nendrinę lasdelę su auksiniu bombulu nusakstytų brangakmeniais kilnojo įskleistus laikraščius. Žermenai, taurė Hereso ir sausainių. Kol kas, mielas Liusienai, štai cigarai, aišku, kontrabandiniai. Patariu pamėginti ir pasiūlyti savo ministrui pardavinėti mums tokius pat vietoj riešuto lapų, kuriuos per jo malonę tenka rūkyti geriams piliečiams. Betgi negalima kitaip. Kai tik jie liausis buvę kontrabandą, jūs nerūkysite jų ir sakysite, kad jie niekam tikia. Beje, vidaus reikalų ministro šitai neliečia, tai tvarko finansų ministerija.